na aseme khairi au anyamaze الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني كجيوك مبالي كبيسا عن الفضول الفضول ni jambo lolote ambalo halina faida na wewe au ambalo halikuhusu chochote kile ambacho hakina faida na wewe au hakikuhusu ni fudhul kwa hiyo katika nguzo za tabia njema ni mtu kujiweka mbali na jambo ambalo halimuhusu au jambo ambalo halimregeshei faida aina yoyote قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء katika uzuri wa uislamu wa mtu tarkuhu ma la yaanihi ni kuacha jambo ambalo halimuhusu قال والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق na mtu ambaye ana fudhul huyu haiwezekani kuwa na tabia njema Kiswahili fidhuli ni yule anayejibu jibu majawabu ya kijeuri na ni ah, fidhuli kweli kweli ah Kiarabu fudhuli ni yule ambaye ataka kuingilia mambo ambayo hayamuhusu au afanye jambo ambalo halina faida yake na yeye kwa hivyo nikisema al-insanu al-fudhuli nieleweke Kiarabu si Kiswahili kama walivyoeleza waarabu ndio tunamzungumzia hapa afanya jambo ambalo halimuhusu لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب وسباب إلى فضول yake ile na kujiingiza nafsi yake katika mambo ambayo hayamuhusu hili tu humtoa yeye katika boma la adabu kuwa huyu hana adabu nzuri salamu alaykum wa alaykum salam aha vipi hali alhamdulillah nashukuru wenda kazini sasa nenda kazini kazi yako iko wapi mahali fulani alafu wale jamaa wakulipa mshahara ngapi sasa huu ndio ufidhuli fudhuli ukisikia fudhuli ndo kama hiyo yani wewe upata faida gani ukiyajua hayo mambo ya mwenzako hayakuhusu kwa hiyo mtu wewe umwonaje mtu anayekuuliza maswali kama ana adabu ashajitoa kwenye adabu ashajitoa kwenye akhlaqi njema na watu hawampendi mtu fudhuli yani apenda kuingilia mambo ambayo hayamhusu ama hayana faida naye قال بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته kinyume na yule ambaye yuko mbali na mambo ambayo hayamuhusu jika mbali nayo kitu akimuhusu haulizii hana ile kutaka kujua mambo ambayo hayana faida na yeye ama kuingilia jambo ambalo halimuhusu hii ni katika alama ya adabu nzuri kule mtu kutoingilia mambo ya muhusu katika alama ya adabu nzuri bali ni nguzo katika nguzo za adabu mtu akajihifadhi nafsi yake kutokamana na chochote ambacho hakimuhusu ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى na hapa atakatuelewe kule kuacha mtu jambo ambalo halimuhusu basi mipaka yake huchorwa na sheria wala sio hawa matashi ya nafsi na matamanio ya nafsi وهذا أمر قد قد يغفل عنه ili jambo ambalo pengine watu waweza kuwa na ghafla nalo wakaghafilika nalo لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه kuna baadhi ya watu huenda akaipeleka hii hadithi katika mahali ambapo si mlango wake مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه kwa mfano awe afanya jambo ovu ndugu yake muislamu akamkataza ili ovu ni makosa hivyo fanya au akamwamrisha afanye jema time ya sala akamkumbusha saini wakati wa sala eh bwana usiniingilie bwana min husn islam almar'i tarku ma la yani a ah, a ah, hadha yanina ili la tuhusu kwa sababu wewe ukifanya maasi athari yake yaweza kuleta katika mshtama mzima kama alivyoeleza mtume salama mfano mzuri wa wale wanaoamrisha mema na kukataza maovu ni kama watu katika nini jahazi wale wa chini kwa sababu kila wakati waambia wale wa juu choteni maji huko juu mtuletea kuna njia rahisi tutoboe hapa tukitoboa ile maji si yatakuwa yaja tu haraka haraka hasa wale wa juu wasipowazuia hawa kutoboa pale chini jazi lote tafanini litazama kwa asije mtu akasema hili lakini halikuhusu la tuhusu sote utazamisha jahazi wacha upuzi hapo anatoboa wewe wacha kichaa chako toboa toboa utoboa jazi chini ndio iwe vipi e, ndio tupate maji hiki ni kichaa sasa tukifanya hakuna mwataka maji njoni huku huku juu tutawapa maji lakini usiseme natoboa chini sasa nyinyi mkimwacha akatoboe pale chini jazi zima tafanya nini litazama na ndio ukiwaacha watu wa maasi wakiendelea watu wasipowakataza mambo maovu ni sababu ya kuangamia watu wote wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa adhabu ikija itawakamata watu wote kwa hivyo kuna udharura wa watu kuamrishana mema na kukatazana maovu hapo haiingii hii hadithi na hii iko sana kuna watu hawakuhifadhi isipokuwa hadithi hii anapoamrishwa mema na kukatazwa maovu watakia nini bwana watu wawache na kuna wengine mpaka huwa wanasihi maduati wewe angalia kuwa kama mtu fulani unaona yule mpaka kwenye TV waitwa mpaka kwenye redio iwaitwa hana maneno wewe unatakia nini kuingilia mambo ya watu wachana nao yani kama wale salaf kule nyuma walivyoandika vitabu kuwarudi watu wa bid'a na kwa kuwazungumza vibaya na walikuwa wafanya kazi bure kumbe yani kama hakuna haki na batili mbona mna dhulma nyinyi maana kum kaifa tahkumun mwataka kufanya watu wote wako kwenye haki sio na waona wazi kama kwenye batili la ni wajibu kuamrishana mema na kukatazana maovu kwa hivyo usije mtu akaiingiza hadithi hii katika jambo hilo wa hadha min su'i alfahmi lilhadith ukifanya hivyo utakuwa umeifahamu vibaya hadithi hii لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع sababu hili katika mipaka ya kisheria la muhusu muislamu ukiangalia mipaka ya kisheria yamekuamrisha wewe kuamrisha mema na kukataza maovu bilhikmati wallin waluslubi alhasan kwa hikma na upole na kwa njia nzuri الركن الثالث kutumalizia nguzo ya pili ambayo ni min husni islam almar'i tarkuhu ma la yani usiingilie jambo ambalo halikuhusu na katika mambo ambayo hayatuhusu kabla sijasahau ni maasi maasi hayakuhusu muislamu usiyafanye jiepushe nayo katika jambo ambalo halikuhusu jiangalie kwa mfano umewekwa mahali wewe ni mwadhaf ufanya kazi fanya kazi yako ile uliowekewa kuifanya ile kazi yako ifanye si kwa mfano umewekwa hospitali upige deki wapiga deki wewe ukafika mahali ICU pale mtu yuko pale amewekewa mashine na nini ukazima switch mbona uzima switch nasikia dia twi twi twi kaona ta kuzimwa ah wewe kazi yako kupiga deki utaua watu wewe ukazima switch mtu ndo huyo pumzi aziji tena yuafilia mbali nini fudhuli yuko hapo fudhuli ya uwa fudhuli kitu kibaya sana wewe uwekwa kazi yako ni hiyo tufanye kazi yako na mfano mzuri ni talib ilmu talib ilmu kazi yake nini kazi yake utafuta ilmu na kusoma ni yeye yuko baina ya kalamu kuhifadhi nini ukamwona talib ilmu ameketi hana jambo la kufanya ama kila wakati anshika mpira yacheza wewe talib ilmu talib alkura a a shughulika shughuli zako au kama unajishughulisha mambo talib ilmi kukongwea tu kule tafuta bidhaa kiasi aida kazi ya biashara wachi wenyewe wewe talib ilmu jishughulishe na nini na ilmu kusoma kusomesha ta ilmu hii ndio kwako ima uko kwenye kuhifadhi ima kwenye murajaa ima kwenye kuhudhuria darasa ima kwenye usitoke njia hii ni taq wewe ni talib ilmi lakini talib ilmu ukitaka kumweleza fulani umuona yuko wapi ah, yule wamjua ah simjui yule ambaye kila siku wampata yocheza mpira pale nje yani wajulikana kwa hilo ah sasa wewe utakuwa si talib ilmu dakhalta fi ma la ya'nik umeingilia jambo ambalo halikuhusu saatan fa saa aina neno wakati mwingine labda utakupumzika lakini daima mpaka wajulikana kwa sifa hiyo si sawa kwa mtu ajishughulishe na kile ambacho chamuhusu na hii iko katika kila nyanja sasa ni wewe mwenyewe jiangalie wewe uko wapi kitu gani cha kuhusu fuata lako fuata lile ambalo la kuhusu hii ni nguzo kubwa katika nguzo za nini za adabu za akhlaq الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس خاصة الغضب kutofuata nafsi inavyokutuma haswa katika ghadhabu sababu ukipandwa na mori na hasira ile hasira yako kwambia piga ua nyonga yeye fanya hivi sasa wewe usifuate jizuie jizuie wakati wa hasira قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب maana la taghdab si usikasirike a usitekeleze kile ambacho ghadhabu yako ya kutuma ukitekeleze kwa sababu utajuta ukifanya jambo wakati wa ghadhabu ghadhabu za mfanya mtu akatasarraf tasarruf ambayo kawaida hawezi kufanya yani iwafanya kama wazimu fulani hivi mpaka waweza kumwona mtu fulani ndio amfanya hivi subhanallah akija akiambiwa ni wewe ndio umfanyia hivi mimi nafanya hivyo eh kumbe ilikuwa akili yake haifanyi kazi vizuri sababu ile hasira alikuwa nayo فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل mtu anapokuwa amepandwa na hasira basi asifanye wakati wa hasira yake chochote asitamke neno wala asifanye kitendo لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب وسباب ما تمشي يوتي أو كتندو تشوتي أتكا تشوكيفانيا وكاتيا كيوانا أسيرا بلا شك كتتوكا نجيدي أدابو أمبايو أتكيكانا أجي بامبنايو مسلمو na wewe chunguza tasarufati zako unazozifanya wakati wa hasira na wakati ukiwa katika hali ya kawaida waweza kusema ah mbona mmefanya kitu ambacho si sawa kwani wangapi katika hasira wametasarraf na tasarufati zao ikawa ni majuto wakajuta kile walichokifanya wakati wa hasira na ndio maana katika nasaha ambazo wazitoa wale wanaofundisha watu tarbia kulea ni kuwa mtoto usimchape wakati una nini una hasira kwa sababu utamdhulumu yule mtoto ikiwa wamwadabisha wa, yule aliyoko chini yako kwa sababu ya hasira yako tu iondoe katika moyo wako basi wewe hujamwadabisha wewe unachokifanya ni kuponya ile hasira yako katika moyo wako na hii sio sawa sababu malengo si hayo malengo ni kumtengeneza yule mtoto wala sio kumuumiza kwa hiyo ikiwa umepandwa na hasira tulia mwanzo usitamke neno wala usifanye nini usitumie mkono ukafanya kitendo ambacho kikupelekea wewe kujuta na mtu akiwa na hasira huwa na nguvu zingine za ajabu sana si zile ambazo kawaida anazo kwa kama mtu amemuudhi sasa pige pige hapa hapa tu nafikiri mwaka jana si mwaka juzi Kongoe hapa kile kisa cha yule bwana ameuawa hapa kwa kupigwa ngumi pigwa ngumi mpaka akafa vipi wajua kuna baadhi ya watu labda wana maradhi fulani ukafanya kitu tu wewe ambacho si kawaida ni cha kumuumiza mtu yani lakini kwa kuwa tayari kuna kitu kishachangia pale ndani wewe ukamaliza tu jamaa wamekusania shilingi hamsini mtu amembebea mwenzake mzigo mpaka mahali ah, ongeza sikupi ongeza ongeza ah, ongeza nini jamaa akampiga mwenzake akimpiga nafikiri ile sijui ana maradhi ya moyo sijui maradhi gani ndio akaenda bwana kwa ajili ya shilingi hamsini maasalama salama huyo akenda jongomeo akenda akenda harudi tena hapa duniani haya sasa kesi ya kuua hiyo kwa ajili ya shilingi hamsini ya nini mtu akabeba mzigo mkubwa kama huo hasira bwana hasira bwana kitu kibaya sana kukifuata sikuwa wewe huwezi kukasirika la utakasirika ndiyo lakini jizuie zuia nafsi yako usifuate hasira yako inavyokutuma na wewe angalia katika tajruba yako lini ulishikwa na hasira ukatamka neno au ukafanya kitendo kisha ukujuta jiulize hakuna siku utapandwa na hasira ukafanya kitendo au ukatamka neno isipokuwa utajuta siku zote ndivyo ilivyo ile hali ya hasira na ndio maana mtume salama yule bwana kila akija au sinia qala la taghdhab faraddada miraran qala la taghdhab usia huyo mtume salama alihusia sana وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه katika kuisimanga ghadhabu kuonyesha ubovu wake wakasema waliosema alghadhabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadam kweli kabisa ghadhabu hasira mwanzo wake ni uenda wazimu ni kichaa kama mfanye mtu akawa na kichaa kisha mwisho wake majuto mwanzo wake ni kichaa mwisho wake ni majuto لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو فعل يتصرف بغير انضباط وسباب أن يفني جambo anayetasarraf wakati akiwa na hasira kwa kuzungumza au kwa kufanya kitendo basi afanya jambo hili bila ya kidhibiti chochote hakuna kinachomzuia bwana ah hasira bwana ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس إلى نفسي سيتشمك أن يوسيفوات فإذا كان منفعلا فليجلس إلى يسير كيكوبان كاتشين قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس Mtume sana anasema أنا mmoja wenu akiwa amesimama basi na akae chini simama kaa chini فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ikiwa hasira itapungua sawa haikuondoka lala jinyoshe chini jilaze chini kwa nini kwa sababu ukikaa chini huwezi kufanya kile kitendo ambacho umesimama hata kama wataka kutupa ngumi au kufanya nini na unkaza utaitupa vipi huwezi kwa hivyo itakupunguza makali kwa kiasi fulani pia ukikaa bado wataka kutoa maneno lala chini basi ukilala chini ndio ushavunja ile nguvu ya hasira هو صيام mtume صلى الله عليه وسلم قال وليمنع نفسه من الكلام نا اجزويه نفسي yake kutokamana na nini na kutamka maneno قال عليه الصلاه والسلام واذا غضب احدكم فليسكت عليه الصلاه والسلام ah hatukuachwa mpaka kwenye hasira tumeelekezwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anapoghadhibika mmoja wenu basi na anyamaze afunge mdomo wake وقوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب يعني ajizuie kutokana na kuzungumza wakati wa hasira وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب pale aliposema akae chini maana yake ajizuie na kufanya kitendo chochote katika ghadhabu na alisema falyaskut bimaana ajizuia asitamke chochote wakati wa nini wa ghadhabu فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه hivi tu viwili kufanya kitendo na kutamka maneno kinachompasa muislamu ni ajizuie nafsi yake wakati wa hasira asitamke wala asifanye mpaka ghadhabu zake ziondoke لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا من تتنافى مع الأدب والخلق باب وقت لنفسي yake yachemka huenda maneno au akibashir vitendo vitendo tafanya vitu ambavyo vienda kinyume na adabu na akhlaq فيحتاج من أراد لنفسه أن يتوقا ينسى عن فعال النفس وتغضبه يتكي كان أن يتكي نفسياك ونمت وتبيا جيما أسفوات نفسياك نفمتوم وقت واسير سانا هيزوية نفسياك قال وقد جاء في بعض روايات الحديث أن قال أملت ذلك katika baadhi ya sahaba sema nikataa mali hilo fawajadna alghadaba jima'u sharri liona kuwa ghadhabu kumbe imekuyote ghadhabu imekusati لأن كان ينساق مع عالاته ومع غضبه سيضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا تحمد عاقبتها سمت وكفوك وين كانغوكيا katika mambo na shari kubwa ambayo hata isifu athari yake basi adhabu hizo hasira hizo zapelekea watu kuua zapelekea watu kudhulumu zapelekea watu kuana kama ni mke na hasira hizo imekuacha kisha baada ya hapo ah ama nasema kwa kwacha kukosea sijui awajua eh, ah, shekhe mimi nilikuwa sikukusudia hivi e, kuisha wajua nilikuwa nasema yakuwa nilikuwa nini umefanya jambo katika nini chini kufikiria wataka sasa kubadilisha yale mambo lakini wewe mwenyewe jiangalie makini kwa jizuie usitamke usifanye tudia tu kisha baada ya hasira kuondoka sasa fikiria utafanya nini amefanya hivi sasa mimi nimfanye nini lakini sasa kuwa waweza kujidhibiti na kujipeleka vizuri kabisa si wafanye mambo kwa hasira alafu baadaye waanza kutafuta wengine الركن الرابع nguzo ya nne min arkani al-akhlaq salamatu as-sadri usalama wa kifua chako na moyo wako qala sallam لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه hawi mu'min wa kikweja ادي aliyekamilika imani mpampendea kikendelea yeye nafsi yake na iko hadithi kadhibiti min alkhairi katika khairi kwa hivyo asije mtu akisema mimi najipendelea kujiua kwa hivyo napendelea watu wote ni waue mm -mm. khairi hiyo shari jipendelee mwenyewe shauri yako usimpendelee ndugu yako sharaa khairi tu wa hapa kumedhibitiwa na hadithi nyingine minal khairi iwe kile unachompendelea nafsi yako cha khairi umpendelee na ndugu yako فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق بأن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخاء سقديين أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب أمراضها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هي حديثي يسبك ننقوز كتك ملانغ وأخلاق فهمت كيف وشاكي كم سلميك سيونا تشوكي حقد كوانا مامبو داني مويواكي ميفيتش ديديا نقوزاكي أني مينجي سانا مرضي مويواكي ya maradhi ya moyo ambayo hatakikani muislamu kuwa nayo dhidi ya ndugu zake hasad hawatakii kheri hana raha na ndugu zake kusonga mbele imma katika dunia yao au katika dini yao hiqd la katika dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ya wale waumini watakaokuja baada ya masahaba ni kuwasema wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhi usijalie katika nyoyo zetu chuki juu ya wale walioamini فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق ni nguzo kubwa sana muhimu ambayo husimama juu yake tabia njema kusalimika kwa kifua cha mja قال والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق yule ambaye katika kifua chake ameficha chuki ameficha mambo machafu mabaya huyu hawezi kuwa katika watu wa tabia njema لأن فساد الباطن وانحرافه yanakisu ala dhahirihi kwa sababu huku ndani kukiwa kubovu athari yake huja ikadhihirika kwa mja kama yule ala wa inna fi jasadi mudghah idha salahat salaha aljasadu kulluhu وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب katika huu mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama likitengenea mwili mzima utatengenea likiharibika mwili mzima utaharibika pande lenyewe nini ni moyo moyo wa mwanadamu kwa mtu achunge moyo wake asibebe chuki hasad dhidi ya ndugu zake hii yampelekea yeye kujipamba na tabia njema فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله هو مويو wa mwanadamu كتنجنيا إكاوى سيرياك yake ni safi kabisa nzuri yani ndani هانا فيتو safi ndani ya moyo wake hana maradhi ya moyo yale ya kuwachukia wenzake na kutoa takia kheri basi huyu biidhnillahi taala kwa, kwa kuwa hivyo atahakiki jambo la kuwa na tabia njema katika sura iliyo nzuri kabisa pambo kabisa atakuwa amepambika kabisa na tabia njema na kwa huyu huishi na raha sana yule anayewapendea wenzake maana kila akimwona mwenzake amepata khair alhamdulillah mashaallah Allah ibarik lahu masha fulani vipi hali yake alioa masha Allah Allah ibarik fi alioa eh, ampata wapi pesa inkuaji ma mbona mimi niko hivi yule pia alafu ikawaje jamaa eh baba we ndugu yako mfurahikie mfurahikie ile khairi ambayo Allah amempa alafu na yule waulize wenzako sasa na yule bwana tulisoma naye yule skuli naendeleaje ah basi yule masho wajua kampuni fulani eh yule ndo director pale ah alifikaje si yule alikuwa akinikopi yule ni mtiani ah yajaje haya yote basi yashaisha mambo ya zamani na kuna kuna mzee atembea na mtoto wake akamuona mtoto wa ndugu ya mwenzake yani mtoto wa mwenzake yule amwambia wewe mtoto fulani eh, mimi mtoto fulani yani eh okay ah, ah. na wewe babako yuko wapi Sema babangu yuko juu yafanya biashara na nini unaona hata hapa hii nyumba ambayo tuko hapa ni ya babangu na kile kiwanja pale cha babangu na nyumba ile kule yendo hoje nyumba fulani ile yendo alijenga sasa yule baba kwa ile dhiki aliyokuwa nayo juu ya ndugu yake amwambia mwanae wajua alafu babake alikuwa akinikopi mimi kwenye mtihani skuli akinikopia mimi alafu waona hizi yule mtoto umwangalia kuna watoto wengine fudhuli amwambia sasa nikuulize swali baba ikiwa huyo alikuwa yakukopia ameendelea namna hiyo wewe maskini wa mwisho ulikuwa wapi utafanya mambo yote haya wenzako wanunua ardhi wanunua majumba wewe ulikuwa wakopiwa wewe sio eh, mbona wewe ukuendelea hizi eh, kwa maswali yako ya, ya dhiki juu ya ndugu zako mwisho ulizwa hivyo na wewe ulikuwa wapi yani kuna watu yani ile hasad katika nyoyo zao iko hawataki waendelee sasa maradhi kama ukiwa nayo huwezi kuwa mtu wa tabia njema na yasikitisha sana jambo kama hili likiwa katika saha ya tulabi alilm kwa nini fulani kwa nini fulani kitu kibaya sana na usioni ati amna lipo lilipoepo lilikuwepo wakati Imam al-Bukhari الإمام البخاري رحمه الله تعالى بين أئمة وحديث مفني من ذاك حسد لكن سبحان الله أنغلي الله سبحانه وتعالى فنينيوا جينا للإمام البخاري رحمه الله يا توكيا بين علماء يعني علماء بوتجيك كتك أمة موجة مفني طاعا من ذاك كوهو يفاي كتكو علم كواكنا كذا كتك سلف alimamu dhahabi akaenda akisema ah inma at'aba nafsahu anjitia taabuni wala watu watawamsikizi sababu wale wamefika kwenye qantara huwezi kuwatia ta'an aima ati wewe sahihi ndio watafuta kumfanyia ta'an Imam al-Bukhari siwapata taabu tu eh. utapata taabu tu bure nani atakusikiliza nani atakusikiliza wewe kumzungumza vibaya Imam al-Bukhari leo ama Imam Shafi'i kwa mfano ama ukayo mzungumza Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ama Imam Malik kweli kuna mtu mwenye akili zake timamu atakusikiliza lakini yaweza kumbebea mtu chuki akafikia hali kama hiyo na hii ni tabia mbaya sana ikitokea baina ya watu ambao wajinasibisha na nini na ilmu ukaona katika sunna wote kisha pale pale ukatokea mtu akawa hafurahi da sisi yatakikana tufurahi ikiwa ndugu yako Allah amemfungulia katika ila sema alhamdulillah katika safu yetu yuko mmempa jambo fulani na yule mwingine Allah amemfungulia upande fulani kwa hivyo nyinyi mtakuwa msaidiana katika ile da'wa kila mmoja simama mahali pake kuna watu wakifanya rududu ilmia kuzifanya rududu vizuri kabisa na kuna mwingine akifanya rududu hata haeleweki azungumza nini azungumza nini haeleweki azungumza nini sasa aona ah, mbona mimi nikifanya radhi sisikilizwi yasikilizwa fulani eh. eh, sasa wakasirika nini shukuru sasa wewe ukiona mtu atakufanyiwa radhi mbele mwenzako mwambie angalia wewe mashallah upande huu ni wako kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah wametutosheleza sisi Sheikh Mukbil na Sheikh Rabi' katika mlango huu sasa kuna mtu atakaandikiwa ah bwana eh, hebu mshughulikie huyu sisi tutatupa tupa tu kutiatia nguvu wewe malizana naye amalizwa mzushi yule watu waenda mbele si ndugu yako saidiana katika kheri na katika nyanja mbalimbali za ilmu huu pengine Allah amemfuta ilmu ya aqida zaidi kwa akashikilia katika upande huu mwingine Allah amemfungulia katika ilmu ya uh, ulumul ad sema kwa mfano katika nahwa ama sarf ama balagha jazaa Allah khairan saidia kwa hiyo si wewe fulani akaja uona vibaya kwa nini anitajwa yule kuzuru kisha anza kutupa lakini wajua yule ni kweli lakini yule yule kumbe jamaa na nini ana dhiki ndani ya moyo hii si sawa hawezi kuwa na tabia njema na kuwa hivyo kilichobakia katika mlango huu wa husnul khuluq tukimaliza taala katika kikao cha kesho bi idhnillah kisha ndio tuingie katika birru alwalidaini kimacho nataka kuleta tambii ni kuwa shekh taala katika kitabu zaidi yameegemea katika ahadith zilizotajwa al-Bukhari katika kitabu al-Adab al-Mufrad kwa nyingi katika hadithi humu hapo katika al-Adab al-Mufrad lil-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kwa hiyo hapa ni kama tusoma sehemu katika al-Adab al-Mufrad ya Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بارك الله فيك